bila nekako na zlosi, uh, ehm, za napetost, ki je malo minila, tako da bi lahko um, nadaljujemo z našim programom. Zdaj naslednji na programu je gospod Erik Valenčič predavanje. Uh, gospod Valenčič je publicist, novina, uh, kolega z uh, Radija študent z Ljubljane, uh, tudi svetovni popotnik, uh, kar dolgo časa se je mordil na bližnji in daljni shodni, če se ne možem tudi država. Uh, med drugim je bil tudi v Izraelu, kar dolgo časa, ampak se pravim, to bo nekaj, kar boste več izvedeli v predavanju. Uh, povedal bo nekaj o palestinsko-izraelskih uh, eh, razmerih, kako bi izraelo poteka življenje, malo zgodovine in podobnih stvari. Tako da, uh, v devetnega me prekinje, tako da uh, bom poskušal izpostaviti takrat uh, povezavo z uh, režiserjem filma, ki ste ga prav tam imeli priložno videti. Uh, zdaj pa za naslednje pa ure, Eh, predajam besedo tako veliko Valenčiče. Izvolite. Uh, najprej hvala za povabilo. Uh, eh, sem ena rakla opaska na začetku, ne me zmerjati z gospodom. Um, Omenil je Izrael, mislim sicer, jaz sem, kot je rekel, novina radija, študent, mladine, publicist in popotnik. Najbolj se osredotočam na tisto področje ki ga tudi sam pokrivam v svojem novinarskem modelu, to je Bližnji in Srednji vzhod. Med drugim sem bil v Iraku, v Afganistanu, Iranu, Jordaniji, Siriji, Turškem, Kurdistanu in pa Izraelu. Ne? In edina demokracija na Bližnjem vzhodu je mene zaprla v detention center, to je v bistvu center za odstranjevanje tujcev. Ne? Uh, sicer so me pa tja dali zaradi tega, ker sem novinar, čeprav uh, našli so mi na letališču Ben Gurion, uh, Eh, letališče nosi ime po prvem izraelskem premjeru. In tam je bilo vse ok, jaz sem šel skozi to rutinsko pač, eh, policijsko preiskavo, vse je bilo v redu, dokler mi niso našli pres izkaznice in pač povabilno pismo palestinske avtoritete v, oziroma oblasti v Gazi. E, tukaj je prišlo do konflikta zaradi tega, ker je v bistvu moram najprej povedati, da ti to rabiš, če hočeš priti notri v Gazi. Ne? In je to nek standardni postopek, da, da imaš pač neko njihovo po vabilo, kar je bilo njim sporno, glede mene je to, da sem jaz dobil to vabilo od župana, ne? ki ima pač veze s Hamasom. Jaz sem bil vržen ven iz Izraela po treh dneh eh, prebivanja v eni celici, pod pretvezo, da sem varnost nagrožen Izrael. Ne? Uh, gremo mikrne predavanje. Sicer pa prej ga začnem razčistimo eno stvar. Ne? Uh, Danes je moderno kritizirati Izrael. Vsak ima pet minut časa se obregne v Izrael. In to veliko krat ljudje povezujejo z nekim antisemitizmom, kar bi jaz že na samem začetku razčlenil, da pač temu v veliko primerih, vsaj kar se tiče resnih novinarjev, ni tako. Namreč, da, da podajem primere, jaz vam tukaj ne bom dajal nobenih osebnih vrednostnih sodb, jaz bom govoril dejstva, vi, vi jih boste pač povzeli in si razlagali po svoje. Ne? Uh, Kar se tiče samega kritiziranja varnostne in eh, zunanje politike Izraela in te primerjave, ki jo razni Šaroni in njegovi zdaj podrejeni eh, razlagajo kot češ, ti nas kritizirati, moraš biti antisemit. Spomnimo se na oktober 2003, če se spomnite, tista javno mnenjska raziskava, ki je bila upravljena na eh, nivoju celotne Evropske unije in Vprašanje je bilo, koga, katero državo smatrate za največ ogroženjo svetovnemu miru. In odgovor je bil Izrael. Ne? Seveda gremo vzeti v ozir, da je Evropa še vedno anti, zelo antisemitska. Ne? To je pač edina napaka zgodovine, namreč, da se ponavlja. Ne? E, ampak kar se tega antisemitizma tiče, ta, e, ta škandal s to afero je bil v oktober 2003, novembra 2003 pa Sharon odpotoval v Rim, kjer se je srečal s svojim eh, prijateljem, saj tako sta nesmejana moža, ker je zatrjevala v kamere, in Silvijem Brdoskonjem, ki pa je dva tedna prej govoril, da Mussolini ni zagrešil nobenih zločinov proti človeštvu. Skratka, preganjanje židov v Italiji očitno ni bilo. Ne? In Sharon tega nikoli ni izpostavil, niti nobeden od skrbno izbranih novinarjev na tej tiskovni konferenci. Kar se tiče mojo uh, zavrnitev, da se vrnem zdaj nazaj, da so me pač vrgli iz Izraela, naj bo jasno, da si jaz to ne jemljam v srcu, jaz to absolutno razumem, naštev sem vam države, v katerih sem bil. In jasno je meni to, da pač varnostni aparati morajo opravljati svojo de, svoje delo, da pač resnica, ki je za te države, vključno z Izraelom, neprijetna, pač ne pride ven v svet. Ne? In uh, dokaz imate vi na dan, vsa, na, na, mislim, na, na dlanju, vsak dan, ko gledate televizijo, kaj slišite? Po navedbah izraelske vojske je, so izraelci raketirali gazo. Ne? Tam ni ponovadi nobenih novinarjev, ki bi opravljali intervjuje z družinami, katerih domovi so bili porušeni, eh, življenja uničena, pobiti člani družine. Ponavadi slišite samo, da so bile, da so bile bombardirane stavbe domnevnih skrajnežev. Seveda, to so vse navedbe izraelske vojske. Ne? Po drugi strani, ko je pa Šaron prejšnje leto začel prazniti ilegalne naselbine v Gazi, je bilo pa takrat v Gazi 900 novinarjev iz celega sveta. In zgodbe, ki smo jih takrat gledali na televiziji, so jasne, ne se vseh spomnite sami, eh, pač objokane družine, ki razlagajo, kako so jim bile zdaj ravno kar izpod nog izpuljene vse korenine, ki so si jih oni tam ustvarjali. Tako da gre za jasna dejstva. Moje predavanje, evo zdaj pa ga začenjam, bo pa nekak zgodovinski pregled izraelsko-palestinskega spora, konflikta, ki ne temelji samo na Šaronu, kljub temu, da se njemu pripisuje, za moje pojme, veliko prepomembne uh, eh, uloge v izgradni izraelske družbe, kakršna je danes. Kakršna je danes, bomo pol vam citiral ne par ljudi. Ne? Ajde, ja, gremo začeti. Skratka, ideja o povratku v tako imenovano biblijsko deželo Kanan, obljubljeno deželo, ne? Uh, je dobila svoj zagon eh, v koncu 19. stoletja in sicer z pojavom političnega sionizma, katerega ideološki vodje je bil Theodor Herzl. Do leta 1914 se je v Palestino vrnilo, mislim vrnilo, to se jemljite med navednicami, 85 tisoč eh, izraelcev, ta števil, eh, pardon, židov, ta številka je potem naraščala v naslednjih treh desetletjih blazno zaradi pač znanih razlogov, namreč preganjanja judov po Evropi ne? in Rusiji. Zdaj, kar je manj znano, je to, da so izraelci, bodoči izraelci, ne? bili zelo nastrojeni proti ljudem, ki so jih tam srečali, ki so jih imeli za nekakšno manj vredno raso, vsaj ti res radikalni elementi v sionističnem, političnem sionističnem gibanju, in sicer Edward Said, znani zgodovinar, palestinski zgodovinar in pisatelj, ki ga niso marali, marali niti palestinske oblasti in niti oblast v Tel Avivu, je v enem intervju pač povedal, ne? citeram. Terorizem je bila ena izmed uveljavljenih praks zgodnih sionističnih ekstremistov, ki so v 20. letih prejšnjega stoletja nastavljali bombe na arabskih tržnicah z namenom teroriziranja prebivalstva. Zdaj, to je bil v bistvu šele začetek. Judje so v Palestini v 20. letih eh, prejšnjega stoletja začeli ustanavljati paravojaške organizacije, ki so delovali na vedno enem in istem vzorcu. In to je bilo, da so se palestinske vsi napadale po noči in sicer iz treh strani, medtem ko četrta stran, namreč tista, ki je bila odprta proti vzhodu, ostala odprta. Šlo je za namerno izganjanje prebivalcev eh, Palestine proti vzhodu, proti najbližjim arabskim državam in protektoratom. Jaz bi med temi organizacijami omenil sam eno. Vprostite e, uh, mi pač zaradi uh, verjetno napačnega izgovarjanja besed, ampak hebrejščine resnično ne znam, niso mi dali priložnosti, da bi se jo naučil. No. Irgun Cvaj Leumi. To je bila organizacija, pa gremo reči IZL. Ne? ki je 9. aprila leta 1948 izvršila v palestinski vasi Deir Yassin pokol nad 254 palestinskimi civilisti. V čemu je zdaj fora? Fora je v tem, da je vodja te izl, te organizacije, te paravojaške enote, bil Menahem Begin. Ga bom omenil kasneje, pa bom razložil, mislim jasno vam, zakaj sem ga imenoval. Ne? Uh, Menahem Begin je to organizacijo kmalo zatem po tem pokolu preoblikoval v politično stranko z imenom Svobodnjaška stranka, ne? kar nas spominja nekako na našega severnega soseda. Ko je Begin obiskal Ameriko, je 4. decembra 1948 New York Times objavil pismo največjih in najbolj uglednih judovskih američanov. Ne? Navajam citat. Svobodnjaška stranka je po svoji organizaciji, metodah, politični filozofiji in socialnem pozivu sorodna nacističnim in fašističnim strankam. Njeni pripadniki znotraj judovske skupnosti pridigajo ultranacionalizem, verski misticizem in rasno več vrednost. Med podpisniki tega pisma so bili Albert Einstein, Hannah Arendt in Sidney Hook. Uh, Menachem Begin je leta 1977 postal izraelski premier. Da vam bo pač tako. Ne? Maja 1948, slučajno ne moj rojstni dan, 14. maja je ustanovljen Izrael. Uh, palestinci ne izgovarjajo praviloma tega leta, to leto v njihovem kolektivnem spominu ne obstaja kot številka, ampak kot dve besedi al-Nakba. Al-Nakba po arabsko pomeni katastrofa. V tem letu je bilo izgnanih iz svojih domov 750 tisoč palestincov, ki so seveda imeli svoje potomce, ti so še vedno razseljeni, danes številka znaša 5,5 milijona ljudi. Če vas zanima, pač, če, vas, če ste se kdaj vprašali, odkje Hamas pobira svoje eh, kadre. Ne? Prvi predsednik Izraela, Weizmann, je še pred letom 1948 javno izjavil, obstaja nekaj 100 tisoč črncev, vendar pa to ni pomembno. Prvi premijer uh, eh, Izraela, preomenjeni Ben Gurion, je uh, v privatnem pogovoru, pogovor si je besede njegove si zapomnil izraelski pisatelj in jih zapisal v svoji knjigi, uh, pač povedal, uh, Če bi bil vodja arabcev, se nikoli ne, nikoli ne bi sklepal pogodb z Izraelom. To je samo umnevno. Vzeli smo jim zemljo. Seveda, Bog nam jo je obljubil, to da kaj to njim pomeni. Oni vidijo samo eno stvar. Prišli smo in jim vzeli zemljo. Veliko se govori, recimo, v zadnje čase je ogromno poudarka na temu, kako uh, posebej zdaj s temi Hamasovci tam v oblasti, z uh, konzervativnim, ultrakonzervativnim iranskim predsednikom, z vsemi temi stvarmi, ki se dogajajo zdaj na Bližnjem vzhodu, kako pač eh, se govori čez Izrael in čez, čez Žide, kar je sramotno, kar je res sramotno. Ampak eh, dvignite roke tisti, ki ste v medijih kdajkoli slišali, da največji rabini v Izraelu in politični voditelji skrajno desničarskih strank, med katere lahko štejemo likut izjavljajo za palestince, da so to uši, eh, kobelice in dvonoge živali. Vodilni rabin stranke Šas, ime pa mu je Ovadija Josef, je javno izjavil, da so palestinci kače, ki jih je treba pobiti. In zdaj, če smo mi že pri teh kačah, bi jaz dodal tukaj sem še en podatek, da je bilo od leta 2000, ko se je začela ta zadnja palestinska intifada, pa do danes, da je bilo ubitih približno 70, 700 otrok palestinske svene. Ko se je začela prva intifada, začela se je leta 87, trajala je pa šest let. Rezultat je bil tak, da je bilo od, v tej intifadi umrlo nekaj ducatov Izraelcev in tam okoli tisoč palestincev. Pisatelj Izrael, kaj se sem, da ga najdem? Aha, pisatelj Izrael Šamir, jasno je, da gre za judovskega pisatelja. Uh, je takrat se, oziroma malo kasneje o tej prvi intifadi povedal sledeče. Ne? In sicer, intifada je bila znak, da so ti ekstremno miro, miroljubni in potrpežljivi ljudje pahnjeni v počasnost smrt in Palestina z njimi vred. Ami Ayalon, nekdanji vodja izraelske varnostne službe, je komentiral v nedavnem intervjuju. Izraelska družba se utaplja v zmedi. General kriči, s tem je mislil Sharona, General kriči, da zmagujemo, razglaša premoč vojske in občutek, da je narod spet našel svojo moč. Potem pa doda, da je danes več teroristov kot lani in da jih bo jutri še več. Če zmagujemo, kako to, da se teroristi množijo? Dobro, dobro retorično vprašanje, ki jaz mislim, da v bistvu, kakor sem šel skozi te citate, mislim, da vam je jasno, da vam tukaj v glavnem dajem citate, judovskih pisateljev in pač eh, vodi varnostnih služb in tako naprej, ker ne morem zdaj tukaj za voljo neke objektivnosti, ne morem zdaj citirati Jasri Arafata, ne glede na to, koliko je on me uprav, ne? v nekih določenih scenah, v mnogih jih ne. Zdaj smo prišli mi do nekako do dan danes, koliko minut vam je še bi vprašal režijo? Ja, to je ludilo, pol bomo lahko imeli samo še debati, on to odpravo, ora, ne. Um, kaj, je naj, kaj, kaj je največja zapuščena šarona, gospoda šarona, gospoda sveda v navednicah? Zid, ki mu pač CNN pa Fox News pa Izraelci pravijo security fence, varnostna ograja, ne. Um, res eh, ponižujejo ta desetmetrski zid. Ne. Amnesty International o tem zidu pravi. Palestincem je velikokrat onemogočeno priti v službo ali na tržnico, da bi prodali svoje pridelke. Farme propadajo. Nezaposlenost je narasla nad 50 odstotkov, več kot pol ljudi živi pod mejo revščine in podhranjenost ter bolezni so v porastu. Tukaj se zdaj vračamo nazaj na gospoda pisatelja Izraela Šamerja, ki razlaga, kako so pahnjeni v počasno smrt. Skaj, ne gre tukaj za neke izjave nekih ljudi, ker uh, številni politični komentatorji si najprej zadajo teorijo, kako stvari ne bi bile in poliščejo citate, ki to teorijo potrjujejo. Zdaj pa vemo, da vsak, ki ima pet minut časa neko teorijo o nečem in je težko najti eh, citate, ki bo šli tebi v, v prid. Jaz hočem tukaj podariti, citiram, konsistentnost. OZN, o zidu pravi, Izrael izkorišča gradnjo zidu za širjenje svojega teritorija. Gre za nelegalno krajo zemlje. 274 tisoč palestincov se bo tako znašlo na izraelski strani. Od vojske bodo morali pridobiti dovoljenja, da lahko še naprej živijo v svojih domovih nadaljnih 400 tisoč bo zid odrezal od njihovih pol služb, univerz in šol. Zid bo direktno prizadel okoli 30 odstotkov palestincev, živečih na zahodnem bregu. Eh, mednarodno kazensko sodišče je tudi dalo svojo sodbo o zidu, ki jo poznamo. Ne? Eh, tukaj se veliko krat podarjajo zmotna prepričanja, češ, da gre tukaj za zid, se pričujem, za zid, ki ne bi zagotavljal varnost Izraelu. Ni šans. To, to se zgodilo ne bo. E, Poudarja se tudi to, da to so res one ultra napačne e, izjave, češ da, da Izrael gradi ta zid, da bi rešil svoj teritorij, tako da bi lahko za ta teritorij zajemal čim več tega biblijskega Izraela. Sploh ni res. Point, poanta je v vodi. Nadzor nad vodo bo odločujoč v 21. stoletju. So že države, so že na robu vojn zaradi tega, med njimi sta bili Turčja in Irak v 90-ih, Izrael ve, zakaj noče Libanonu vrniti eh, tistega ozemlja, ki ga še vedno okupira, ker so tam najdišča vode. Izrael v, na zahodnem bregu nadzoruje 80 odstotkov pitne vode. Namen tega zida je, zidu, pardon, Namen tega zidu je, da ohrani nadzor nad vodo. Svetovna banka v svojem poročilu ugotavlja, palestinska populacija narašča za 3 do 4 odstotke na leto, dobava vode pa ostaja ista. Ko vidijo, da jim je zemlja zasežena z gradnjo na selbin in da priseljenci uživajo obilno dobavo vode, to v njih sproža veliko frustracije in celo sovraštva. Kar je razumljivo. Poanta je ta, da absolutno ne smemo, Hamas pravi, vi nas obtožujete za terorizem, a mi se samo borimo s sredstvi, ki jih imamo na razpolago. To je res. To je definitivno res. Ampak nikakor si nihče normalen ne more privošči, da bi kaj takega podpiral. Poanta tega je, da to poskušamo razumeti. Že to je dan danes velik tabu. Ampak poročila samo o sebi pravijo, kar pravijo. Ne? Uh, apartheid ni sam zid. Apartheid je postal popularna podoba, eh, prispodoba, eh, se opravičujem, zid je postal popularna prispodoba za apartheid. Apartheid se čuti v Izraelu, v Izraelu živi milijon palestincev oziroma, pardon, milijon arabcev. 31. Eh, julija 2003 je izraelski parlament Kneset sprejel zakon, ki palestincem, ki se poročijo z izraelskim državljanom ali državljanko, prepoveduje, da bi pridobili državljanstvo. Iz Likuda imamo človeka z imenom Juval Stajnic, ki je takrat zakon utemeljil na, s sledečimi besedami. Palestinska oblast spodboja palestince naj se poročijo z izraelskimi arabci. Gre za strategijo spreminjanja demografskega razmerja z namenom, da bi nas uničili. Če to ni rasizem, potem mislim, da potrebujemo novo definicijo. Zdaj pa druga stran tega. Ne? Uh, konflikta. Če govorimo o izraelsko-palestinskem konfliktu, govorimo pa o šan. Konflikt obstaja, znotraj in enih in drugih fatah se strelja s Hamasom in tako dalje. Medtem, ko tudi Izraelci postajajo vse bolj razcepljena družba za levičarje v Izraelu, je Izrael postal disfunkcionalna družba. Korupcija endemična, varnosti ni, ni turizma, ni prihoda, eh, denarja, oziroma pritoka denarja, skratka. Eh. Eh, poleg tega imamo na stotine rezervistov, ki zavračajo služenje vojske. Zaradi pač temu, kar tukaj v Evropi rečemo, ugovor vesti. Neki takega tam ne obstaja v tem obsegu, kakor poznamo mi. In ko je polkovnik David oziroma David Zonsheim septembra 2002 na sodišču zagovarjal, svoj ugovor vesti je uporabil sledeče besede. Lansko leto sem moral na kontrolni točki v Gazi zadrževati promet zaradi namiga o terorističnem napadu. Nikoli ne bom vedel, koliko ljudi je umrlo v tistih 200 tih ambulantnih vozilih, ki sem jih zadrževal tam. Spoznal sem, da ni mogoče imeti pravične okupacije. Sodišče ga poslalo v zapor. Tukaj imam jaz še neštetih ogromno ogromno. Mislim, kot preden sem se jaz odpravil v Izrael, ene tri mesece prej, ne, sem si ustvaril uh, drugačen email account pod drugačnim imenom in nisem pošiljal sporočil iz svojega računalnika, niti iz radijskega, ampak tako, iz knjižnic in tako naprej. Zreda, ker sem vedel, da maile teh skupin, katerih, s katerim sem jaz pisal, čekira izraelska varnostna služba ampak vseeno, ne, ni pomagalo. Je pa teh, to hočem povedati, je pa teh skupin ogromno. Imate izraelske, uh, judovske, recimo temu, ne, organizacije, ki dejansko hodijo palestincem zidat hiše, potem, ko jih porušijo buldržeri. V zadnjih desetih letih so izraelci uspeli zrušiti, pardon, izraelska oblast, uspela zrušiti 23 tisoč palestinskih hiš, ker so mnoge med njimi ogrožale varnost Izraela. To je pa povezano direktno z zidom. Če je tvoja hiša preblizu zidu, obstaja, si pač grožnje. In imamo ogromno teh skupin. Tudi film, ki ste ga videli, jaz ga nežalost nisem videl, preletel sem v Mariboru ob šestih, pa pol moral sem se mal prevetriti, nisem mi dala gledati filma, ali tudi morate razumeti, da ta režiser je po teh zaradi svojega dela tam smatrati kot disident. Zaradi tega jaz ne moram biti tukaj in jokat, da so me za tri dni dali v neko celico in poterali ven iz države. Ljudje, ki se tam borijo, si zaslužijo vse spoštovanje, ki jim ga lahko kot dostojanstven človek izkažeš. Zdaj smo pa na nekako zadnjemu temu le, eto je seksija, imam jaz še ene sedem minut. ne, ajde, recimo, ne sem potrudil, kam smo mi zdaj prišli? Kaj smo mi zdaj, oziroma kaj je prišel Izrael z vso to politiko, z vsemi temi fantastičnimi, karizmatičnimi voditelji, kot je Šaron, z vsemi temi fantastičnimi, najboljšimi uh, varnostnimi službami in tako naprej. Kaj mi prišel? Dajem vam citat Avrahama Burga, ki je bivši predsednik vladne agencije Jewish Agency for Peace, judovska agencija za, ne, ne, ja se opravičujem, jaz sem še čitao naslednji stav, Jewish Agency for Israel, judovska agencija za Izrael, ki pomaga priseljencem, ki se iz celega sveta zgrinjajo v Izrael in pomaga, da tam poženejo korenine. Ne? Avraham Burg je izjavil sledeče. Izkazalo se je, da se je 2000 let star boj za židovsko preživetje končal v državi na Selbin, ki vlada nemoralna skupina skorumpiranih kriminalcev, ki so gluhi za svoje državljane in sovražnike. Država brez pravice ne more preživeti. Publicist iz New Yorka, judovski publicist, mislim, meni gre na živce, ker bo vedno podarjam ta judovski, ampak ne bo jasno, ne? Tony Judith, je zapisal pač v eni izmed svojih legendarnih kolumn. Obnašanje samooklicane judovske države vpliva na to, kako svet gleda na žide. In žalostna resnica je, da Izrael danes škodi židom. Zato tega imamo mi. Mislim, antisemitizem je rakasto obolenje stare celine. Jaz imam ogromno prijateljev v Nemčiji, ki so seveda ono, v skladu z mojim političnim pripričanjem vsi neki levičari, ampak kljub temu, da razumejo stvari veliko bolj kot večina prebivalstva, se sabo nosijo skozi celo življenje sramoto, ker so Nemci. In je resne. In nič tega ne more opravičovati. Kar mene moti, je to, da Šaron in podobni razpihujejo antisemitizem. In polko jih ti soočiš s kritikami, ti kaj odvrnejo nazaj? Da si antisemit, ker kritiziraš izraelsko varnostno znanje, kakršnokoli politiko. Skratka, mislim, to je ono, kar bi jaz res enkrat rad povedal enemu izmed teh izraelskih politikov. Pustite teh šest milijonov ljudi, ki so umrli, naj počivajo v miru. Ne moreš ti izrabljati tega, da upravičiš svoje zločine. Če ste gledali film Pianist od Romana Polanskega, je zelo velika verjetnost, da ste videli ne Varšavski geto, ampak Gazo. Zdaj bi pa jaz zaključil, ajde, da ne bomo avija preveč časa držali, bi pa recimo za konec sam što povedal, da Izrael ne krvavi tam, kjer desničari tamkajšnji kričijo, pač v umikanju naselbin iz Gaze in tistih treh iz eh, zahodnega brega. Ne? ne krvavi on tam. Ljudje se selijo ven iz Izraela. Četrtina judov ameriškega porekla, ki so v Izrael prišli po letu 1989, je že odšla la, ne lani, pardon, 2002 ali pa 2003 se je v Izrael priselilo samo 23 tisoč ljudi. Samo leta 1989 jih je prišel pol milijon. Vedno manj. Jaz sem gledal na njihovih uradnih straneh, ko sem pisal te članke svoje, ki vam jih zdaj navajam, jaz sem gledal trend, pada, pada nenormalno. Šaron je eh, zmagal na eh, volitvah leta 2000, z obljobo, tudi med drugim z obljobo, da bo do leta 2010 privlekel v Izrael še, de, še milijon židov. To ni, ni šans. Tudi Jica Krabin, najbolj zmeren od izraelskih političnih voditeljev, spomnimo premier, ki ga je ustrelil nek fanatik, ker je bil baje preč popustil do palestincev, to je bilo leta 95. Ampak celo Icak Rabin je žide, ki emigrirajo ven iz Izraela, označil, navajam, za najnižje med paraziti. Bi pa zaključil z gospodično Kristino Šalev, ali pa gospo, ki je se svojo triletno hčerko odšla v Kanado, to je bilo leta 2003. Leta 2003 se je v Kanado izselilo 6000 Izraelcev. In je ona preden je odšla je povedala, Izrael razpada in dovolj je pač dovolj. Tukaj se počutim ujeto in upam, da bom v Kanadi našla svoje svobode. Zdaj bomo spustili avija, pol pa, če bo interes z vaše strani, lahko darimo eno debato, lahko se menimo čisto osebne stvari, kaj so mene spraševali na letelišču, kako hrano sem dobil v celici, lahko se menimo to, če vam kaj tukaj mogoče ni bilo jasno, Jaz pa sem sam hotel res to predavanje ne izkoristiti, ampak če imam možnost, da nagovarjam ljudi, ki vidim, da poslušajo, da povem stvari, ki jih pač v mainstream medijih ni. Zato smo pa neodvisni novinarji. Ne? Hvala. vsak postavil vprašanje, ki je zelo želel. Uh, pogovor bo voda Saška, Gorpjušek, trenutno uh, vizitina vrednica na Mariborski gledanje življenci. Uh, eh, zato se sedaj zagovoljamo, što ne. Uh, eh, na tem mestu moram se opravičiti, da sem podal na vest uh, eh, sosedno zahvalo festivalu Dopnik, ki je v bistvu prispeval oziroma posredoval pri organizaciji tega večera. Bez njih bi težko kakoli naredili, tako da še enkrat hvala. Uh, Hello. Hello. Hi. Hi, now we have you on the big screen. Oh. <laughs> so uh, we just uh, watched your film and listened to a short uh, lecture or intro uh, by Eric Valencic. Um, and uh, now we want to hear directly from you um, how it is to uh, be in Israel. I, I can hardly hear you. Can you put your I don't know, microphone volume higher? Okay. Is it better? Oh, now it's better. Okay. Yes. <laughs> okay, so um, first uh, to your film. And uh, maybe you explain why did you start uh, making films and how it was to make films about uh, Sharon. Well, I started making films in uh, 1989. I, I, actually, when I was a teenager, I wanted to be a filmmaker, but uh, it took me a long time to start making films. And uh, well, I, I made one short in 1989 called Deportation and then later in 1994, I made a film called The Reconstruction about a murder case here in Israel. But uh, Mr. Sharon was, uh, well, I can't say on my mind, he was sitting on my, somewhere on my stomach for many, many years. And I not want to make a film about him because uh, he's the one politician that uh, I felt uh, really uh, uh, had an, big effect on my life. You see, uh, in 1983, during the Lebanon War, which he initiated, I uh, refused to serve uh, in the army and uh, was jailed for that. So uh, I had a, there was a personal thing uh, between me and him. Still, it, there is. And um, in 1996, when the, the elections took place, I thought this was a good opportunity to make a film about Mr. Sharon, assuming that the politician wants to expose himself during uh, election time. And uh, so I started to um, follow him during the election campaign, uh, be there as close as possible to him, and uh, be able to capture the monster that lives inside his big body when uh, the, this monster pops up. So this is how it started. Well, we followed. But of uh, course, yeah. Continue. Sorry, sorry. Go on. Um, no, I just wanted to ask uh, because we saw that it was really difficult to get to him. Uh, how did you then develop this uh, um, kind of relationship? Well, it's not too much of a relationship. It's a, you know, um, if you know politicians, this is a, a journalist-politician uh, relationship actually. But when you um, concentrate on it, upon it, on, on, in a film, it gives you a different impression. There wasn't too much of, an, of a relationship. This, what you see in the film is like small talk between journalists and uh, a and, uh, and the politician while uh, being followed. But uh, basically, the idea was to be there uh, as close as possible, and, and I had to play a role because Mr. Zorn didn't know what my real views about uh, him and his uh, history and his ideology is. And uh, so I play the role of, uh, of uh, some kind uh, of maybe a, a, little bit of a dumb uh, journalist or, or filmmaker uh, trying to capture something else which w- would not be able to capture. I mean, the monster never showed up, although it, it definitely exists. The monster that lives inside Mr. Sharon uh, would not let uh, let me be let me capture it. So uh, halfway or maybe three quarters of the way through making of the film, I realized uh, something else. You know, uh, I expected Mr. Sharon to be very different from uh, personally from how he was, because well, you tend to think, I guess that uh, when somebody is a, is a war criminal, that uh, uh, this can be also seen in, in his personality. Well, apparently it, it cannot be uh, seen in one personality, and one can be a very, very nice, polite, humorous, likable person, and yet be a war criminal. And at that point, I understood that my home had to, uh, to shift to, to something else and be a film about not about him, but about me or about people like me, someone who goes out to make a harsh political documentary about a notorious uh, right-wing uh, politician. And he discovers he's a nice person and he forgets his own ideals, the reasons why he started this film and uh, he becomes a follower of this person. Are you there? I, I, yeah, We are all here. <laughs> well, um, Sorry. is it uh, difficult to make this kind of films in Israel? I can imagine that it's not really supported by the state. No, Israel is a, um, is a, is a very interesting place. Uh, it's, a, it's, a, it's a wonderful democracy if you're Jewish. And uh, then uh, my, well, all my films, or all my films, are supported not by the state but by foundations, cinema foundations that get their money from the state. Mm-hmm. So, uh, and, and there's really, uh, I didn't encounter any censorship in any of the films that I made and I think I've made harsher films than this one later. So uh, no, Israel uh, is, a, is, a, is, an interesting, um, uh, I don't know, you can call it a paradox. On one hand, it's a wonderful democracy for the Jews living here. On the, one, on the other hand, it's a horrible dictatorship for the uh, uh, occupied Palestinians. Three million Palestinians are under occupation here. Could you perhaps ex- explain how is it now? Uh, when Sharon actually left the the head of the state, he's uh, well not in function anymore. Well, it's interesting because uh, uh in the days uh, following his uh, collapse or his loss of, of con- con- consciousness, uh, there was a feeling that uh, this uh, person's legacy is going to to be with us for a long time. But it's amazing how it already evaporated. It doesn't exist. It disappeared. It's uh, just the other day I was thinking, oh, wow, this big wave is still lying there uh, on on this uh, uh hospital bed with uh, all those tubes and and uh, and you know wires coming out of it. But we we already forgot him. Well, with uh, this film, did you uh, then develop this um, kind of uh, your personal style of uh, making documentaries, uh, combined uh, documentary footage with your personal intimate expressions and video footage? Well, yes, the, once I realized this thing that I wasn't going to make a film about him, but about the possibility of, of losing one's uh, values, uh, one's encountering uh, uh a charismatic or a likable uh, uh, politician. I understood that I had to to, to tell a, a, story that is both documentary but also is fictional because you see, I never stopped uh, fearing Mr. Sharon. I never really started to like him, but I understood how this can happen, and I took upon myself to tell the audience uh, the story of this. Uh, uh I, I, contributed my uh, my body and my personality to, to art and decided to, to tell them about myself, a story that never happened, about how I started to like Mr. Sharon and how I forgot my own uh, uh, ideals and my, my, how I left my values behind and became his follower. So this started actually this style of telling a fictional story embedded in a documentary material. Uh, and uh, ever since I, well, in all my works, but in many of my works, I've, I've used this uh, style also in later films like Happy Birthday, Mr. Mowgli or August. Mm-hmm. Um, would you like to hear some comments from the audience? Because we have quite an Absolutely. audience. Absolutely. Okay, so. But only if they have bad things to say. <laughs> Okay. <laughs> so we are inviting the audience. Would anybody like to comment? They seem a bit quiet. Here we go. שלום אבי, Hello. אה, רציתי לשאול אותך לגבי... אה, אתה היית סרבן במלחמת לבנון. מה אתה חושב על הסרבנים של ימינו, של סרבני הכיבוש כמוני? Anyway, Well, I, I answer in English. in Yeah, yeah, Vanieski, I asked, uh, what do you think, you are a refuser in the Lebanese war. What do you think about nowadays refusers uh, that refuse because of the occupation to serve in the Israeli army? Well, a few meters behind me in the, in the Lebanon, uh, there is a young man, 19 years old, who is uh, refuser. a person who refused uh, to uh, serve in the Israeli army because of the occupation. He's also a pacifist, but he decided uh, not to declare his pacifism when he went to jail for refusing to serve in the Israeli army. And uh, apparently he's my son. So you can imagine that I absolutely and uh, totally support those who uh, refuse to serve the occupations, those who אתה אבא refuse to של שאול? become the soldiers. אתה אבא של אני שאול? אבא של שאול, כן. אומייגאד, I know his שאול. son. שאול בן אדם נפלא. His, his, son What's is his a, name? his son is a wonderful, wonderful man and is a prominent member in the Israeli Anarchists Against the World movement and we cherish him and his... שאול, בוא רגע. בוא תסתכל על המצלמה, תשאל שלום. יש לי שירות חם בסלובניה. תגידי שאול. שאול! Sit here. Oh, He Shaul. Okay. It's Lior from the demonstrations in Berlin. Remember me? Yeah. Okay, you're live in Slovenia. live? Yeah, live. to an audience of about 50, I don't know, 60 people? Okay. yeah, I, I just told everybody about how you being a prominent member of Anarchist Against the World movement. Do you feel like explaining in a second what is the anarchist against the wall movement? Um, we're a group of people joining demonstrations against the, the wall in uh, villages and uh, cities in the West Bank. And uh, I don't know, I joined it in uh, the end of uh, 2004. And since then, been coming to demonstrations. Uh, it's and it that Shaul, like his father, served time in the Israeli jail for being a conscious objector. So if you want to ask him any questions also about new generations of refusers, feel free. And yeah, you can get back to your father. Okay. So you had a, a, a demonstration of uh, a refuser Yes. Until uh, one month and a half ago, was in jail. He was jailed for about, uh, for more than three months, until he decided he had enough and uh, went for some uh, medical rehabilitation. Now he uh, was uh, exempt from military service. Okay, we have another comment. hello, Gregor here. Hi. Can I ask you a political question? I mean, not about movies. Absolutely. Uh, I'm really curious uh, because you can never really hear this part of the story. What do you think you personally, and then uh, sub question B, what does uh, Israeli public feel about Hamas coming to power in last week? Well, um, I, I think that uh, what the Israeli public is uh, quite obvious. People are, uh, well, I don't know if uh, they are fearful, but uh, they are not very happy about it. Uh, Hamas represents for us a suicide bomber. Hamas represents for us um, Islamic state, which is, I'm not sure if many people here appreciate. Personally, I uh, I definitely would be uh, more supportive of, of uh, uh a democratic or a secular democratic uh, uh, choice of the Palestinian people. We must understand that the, choice of the Palestinians to elect Hamas is something that we have contributed a lot to. I think that uh, quite a few writers here have uh, uh, uh said, or even in the last few months or maybe even years, that uh, the way Israel is uh, treating the Palestinian, the occupied Palestinian population is actually leading for this kind of a choice, a choice of, of anger, a choice of, of uh, those who have nothing to lose. And uh, it's, uh, I don't think that, that we should undermine the part of the Palestinian Authority in this choice, but we should definitely take responsibility for how we, in the first place, started or helped start Hamas many years ago, and how we contributed to their success in the last few years. Uh, can I just ask you one more thing? Uh, how, yes, how, um, no, like this. So yeah, obviously, some part of Israeli public knows that it's contributing, but how much of a general public the, is aware of that? That Israel is creating Hamas, and it's not really helping by not being nice. I mean, how much of a general I, I, public knows that? I don't know how, I, can tell you, I'm not a sociologist. I, am not, I, I didn't uh, research this. So I can't tell you uh, how, how big a part the Israeli population really understands this. But uh, this is quite obvious. And this has been uh, notified and uh, warned. People have, have sent, have sent warnings to the government for, for a long, long time that this is what's going to happen. And indeed, this is what happened. Maybe um, the Greek uh, would not want to acknowledge their own responsibility. We are in a, in a strange uh, situation. We are in, a, in a, not in a war, but uh, we are in a, in a situation of conflict. It's very hard for one side of the conflict to acknowledge his own contribution to the uh, uh, extreme, to, to how the, the, other side is becoming more and more extreme. Thank you. Anybody else? Uh, we have one more question. Please. Mm-hmm. Just a moment. Uh, okay, hello. What about your wife? Hi. What about your wife? Is was it fiction? was it fiction too, or did she really leave you for the movie? No, absolutely not. didn't leave me. <laughs> You see, uh, when I uh, when I realized that I was uh, going to make a film about uh, someone that resembles myself, and I decided to use my own biography and my own presence to play the, the person that, um, that uh, is being fooled or is, is being uh, uh, deceived by the charisma of this politician. I, um, I thought that it, instead of uh, telling you a story like, uh, you know, many times people tell stories like, on one hand I thought this and this and this, and on the other hand, I thought this and this and this. I decided to use my wife, with her consent, of course, uh, to be the second voice, to be the uh, inner voice, to be the conscientious voice. And as I progressed in my editing, I realized that uh, there was a need for a more uh, dramatic, or you may call it a melodramatic uh, ending to this, or more to this. And uh, I asked her if uh, I ask my wife, I mean, if she's willing uh, to leave me. <laughs> And uh, of course, he was very happy to uh, contribute to art. So uh, she was accepted, and well, we still are probably forever are going to be together. So there's no question about our relationship. Okay, that's very, very good. <laughs> uh, one more question. How did the public react uh, on your movie? Or like the public or the propaganda machine or something like that? Was there any reaction? So, sorry, go on. Was there any reaction or... That's all. Thank you the public in, Israel uh, accepted them in a, in a, wonderful way, although most of the people, I, am afraid, did not see the irony in them and assumed that this was um, uh, a straightforward documentary about the person who lost his life uh, to the hands of uh, Mr. Sharon uh, so uh, in a way it was a little bit disappointing because I thought uh, that uh, I was making a more complex film, a more sophisticated film, that, and I hope that people perceive it as such. But even if you look at it as a, as a, straightforward documentary, if you look at what goes over this uh, filmmaker, if you uh, uh, see how he loses his values, how he uh, uh, uh, uh betrays his values. So I, I, I, can accept if people watch Islam as such also. Thank you. Thank you. Okay. Um. Any comment? Well, Mr. Mugrabi, um, thank you very much for this uh, conversation. And also, I would like to thank uh, Mr. Tue, who uh, introduced you to me um, at a film workshop. And I hope that you both will be able to come to Maribor to visit uh, us in person in November, perhaps. Well, thank you very much for this uh, first ever uh, video conversation that I had. Great. And, uh, Same here. Yeah, thing to, to talk to uh, an audience as Omalek. I hope uh, you're not too cold down there. And, uh, well, I'll be very happy to come there, but, uh, well, in the spring or in summertime, I don't know. Not, not in the winter. <laughs> okay. <laughs> we'll be happy to see your film. Awesome. Thank you very much. Okay. So now, now you can uh, still stay with us if you want to. Uh, we wanted to have a debate on the film and um, maybe continue the conversation later, or if you want to, we can catch up with you uh, later. Or uh, well, I can uh, listen to. Uh, but uh, in what language are you going to? Uh, <laughs> well, that could be a problem. <laughs> but we could. Then I'll catch you up later. Okay. okay, thank you very much. Thank you too. Have a nice time and really hope to see you in person. Bye bye. Bye bye. Mate se pa tudi tak zmenilo, da ne vem, kaj ima bolj sreza. Jaz mislim, da mogoče še imate kakšno vprašanje, kakšno... Mislim, tema je zdaj zelo zanimiva, tudi zelo aktualna. Eh, bi bilo škoda, da bi se ostali na te točke. Uh, lahko se preselimo tudi v kavarno, pa mogoče tam nadaljujemo diskusijo, sicer bolj tak na srednji ravni, ampak... Eh, mogoče pa se tam čakam. Zdaj ne pride sem, Eri. Ko bomo razgledali, če imate še kakšne vprašanje, zdaj ne tem, ko ga pač čakamo, mi dovolite, da povem še par stvari, mogoče prejemo popolnoma vsi, ki zgledate v dvorane. Uh, Zdaj, eh, pripravljamo še kar nekaj podobnih eh, večerov, kot je tale, že 16. Eh, februarja bomo imeli, bom rekel, bolj zaključeno, čeprav sem se vam zelo to povabljen prosti, zaključeno obliko in sicer v pekarni. Se bomo dobili na ogledu filma Fatima Akina, zadnjega njegovega filma, to je že vse njega zelo razpitega filma Gegen Divan, Uh, in sicer je lansko leto, oziroma leto 2005, slavil dokumentarni film Crossing the Bridge, uh, Sounds of Istanbul, zelo zanimivo zadevo, uh, zelo zanimiva introspekcija pravzaprav uh, glasbene kulture Turčije, oziroma konkretno Istanbula. Uh, gre za zelo podoben, no, podoben dokumentarec, uh, tudi zelo redko viden, zaenkrat če, da se vse še bolj zagonil zadevo bomo predvajali malo bolj omejeno, veliki zaradi tega, ker imamo tudi dovoljenje, bom rekel samo za bolj omejeno projekcijo. Tako da, vsi, ki ste tukaj, ste zelo dobro vabljeni, tudi če poznate, koga mu lahko poveste, zadeva bo na sporedu 16. februarja ob 8. v dvorani Gustav Pekarni. Tam smo pogledali film, se malo družili, pogovorili mogoče. Potem pa marca, imamo 16. marec, se pravi, to nekaj čez dober mesec, Eh, bomo gostili Stojana Pelka, predstavili bomo njegovo knjigo z eh, pomojnik, pomojnik, eh, filmski pomojnik za mlade. Gre za zelo zanimivo pionirsko delo na nek način v slovenskem prostoru, se pravi, poskuša približati filmsko kulturo dijaški oziroma te najsniški populaciji. Zelo spet, moram priznati, kako sem uspel zaenkrat zadevo predistati. Uh, on bo predstavil uh, to knjigo, hkrati si bomo ogledali uh, Eh, enega izmed primerov, ki jih navaja v tej knjigi, to je film City Lights eh, Charlie Chaplina, en lepših filmskih momentov njenega obdobja. Uh, on je pripravil tudi kratko predavanje na temu pedagogike v šolah, tudi na splošno pač filmske kulture, tako da verjamem, da bo stvar zelo zanimiva. Uh, zdaj za enkrat mislim, da do marca je to približno to. Uh, če sem to kaj pozabil, ne, nekdo spomni, eh, mislim, uh, da ne. To da vse spravim, jaz seveda, ne. Uh, če hočete pač slediti informacijam glede dogodkov podobnih in pa drugega, uh, lahko temu sledite po mojem tudi na naši spletni strani, sicer bolj improvizirani kot me. Uh, naslov je filmsko.net, uh, tam dobite vse informacije, lahko prijete kontakt z nami, če že pač ne pristopite, recimo tukaj živo. Eh, potem eh, možno je seveda informacije dobiti tudi na Radio Marš, eh, kjer imamo svojo odrajo vsako sredo v 18. uri, filmsko vrtoglavo, tako da vas vabim sluhov, tam ste bolj nebo na tekočem, da se kaj se tega. Tako da, prosim, gospod. Pardon. Slaba razlada se, da čujem. Okay. Uh, jaz bi go zdaj mobilen. Najprej sem sedel, uh, Tega ja. scena se sklep. Uh, ne prijema se pot, mislim, da se dnim pogojim. Ti ne sliš pot. Ostala pa vode. Ena. Dobro, dva. Jaz bi najprej en komentar o tebe, o tem, kaj smo se vzali iz povati. Kdaj? Dobro, reci, ali. Očiš mi, fun. A, to. Edino, kar mi je padlo v oči, ne, pardon, Šveca, ne, je recimo govorilo se o Hamasu, ne, to je zdaj vroča krvna tema in bo še krvava, ne, to je totalen poraz pač eh, za palestince, če me vprašate, ampak je to razumljiva reakcija na vse skupaj, o čem sem jaz pregovoril, o čem je Avi govoril. Ne nekaj, kar se pa ne ve. Ne? Zdaj, če bi vas zanimalo, uh, jaz sem napisal komentar na to temo na Radio Študent, če grete na www.radiostudent.si, kliknete na aktualno politično redakcijo, bi našli komentar spektakljska podoba islama med terorizmom in demokracijo, v katerem se v bistvu jaz zgolj ukvarjam s, tam, s temi karikaturami Mohameda preroka. Ne? ampak zraven povem pa še nepar zadev o Hamasu, jaz bom to zdaj nekratko povzel, ker to, bi, to mislim, da, da Avi ne izpostavil, pa se zasluži, da je izpostavljeno. Hamas ima svoje korenine, ustanovljen je bil leta tisoč, v 1960-ih, formalno nikoli ni bil ustanovljen, ampak enkrat tekrat pa. Uh, svoje korenine ima v islamski bratovščini, to je ultra, religiozna scena iz Egipta. Uh, ustanovitelj Hamasa je bil Ahmed Yassin. Leta 1965 so ga iz uh, egiptovske oblasti zaprle, zaradi tega, ker Hamas je že na samem začetku bil goreč nasprotnik arabskega nacionalizma, ki sta ga takrat poosebljala Abdel Nasser, to je bil egipčanski predsednik in pa seveda Fatah in Yasser Arafat v Palestini, je bil goreč nasprotnik. Ko so leta 1967 eh, Izraelci zasedli Sinajski, zazrečen, Sinajski polotok, so Ahmede silna spustili na prostost. Med letoma 1967 in letom 1987 se je število džami v Gazi potrojilo. Izrael je odločno takrat podpiral, odločno, ampak to vzemte v zakup, stvari so bile tajne. Podpiral pač eh, razvoj Hamasa zaradi tega, ker se je bojeval proti Fatahu. To ni nič novega, to je v bistvu dober recept, eh, ki so ga pogruntali žarinski cesari, deli pa vladaj kaj se je zgodilo. Hamas je še ta leta dobival ogromne finančne zneske, nakazila iz... <coughs> Pardon, preveč, kajdem. Iz, eh, oziroma s strani islamističnih eh, podpornikov, v glavnem iz Saudske Arabije in od drugot. Vse to se ne bi moglo zgoditi, če ne bi pač Izrael to dopustil kar je dejstvo. Leta 83 so v Gazi, v domu, na domu Ahmeda Jasina, izraelski vojaki našli ogromno zalogo orožja, Jasin je bil priprt in leto kasneje na tiho izpuščen ven, zaradi tega, ker je bilo najdeno orožje namenjeno boju proti Fatahu. Ica Krabin, preomenjeni zmerni premijer, je v Oslu, na mirovnih pogovorih, leta 1993, javno Jaserju Arafatu priznal, da je Izrael storil smrtno napako s tem, da je dopustil razvoj Hamasa. Izraelci so potem poskušali to napako popraviti, pred par leti so ubili Ahmeda Jasina, ampak jaz mislim, da mi ni potrebno zdaj tukaj stati pred mami in pametovati, da je bilo to že zdavni prepozno, ker to vsi danes vidimo. Vprašanje. Zaradi mene se lahko preselimo tja, pa se tam pogovarjamo, lahko smo tukaj, jaz sem vam nevoljo, če, mislim, tempo je hud, ne, bil je film, pa moje predavanje, kaj je bilo res ubijalsko, jaz sem iz sebe, ono, mislim, preveč podatkov se nam je loži, to je jako neporno, vem, ne. Pojme to zdaj še to, če imate interes, ne, so o čem nakoli pogovarjati, lahko gremo na moje izkušnje, blogdemo na karkoli, če vam kaj ni bilo jasno, če se s čim ne strinjate, kar sem povedal, povejte zdaj. Ne? Kaj je bilo z ono majico? S čim? Z ono majico. Ah, da. Večno vprašanje. Ehm, Ali pa z sceno, bom, bom začel tako. Ne? Jaz pridem na letališče Ben Gurion ob treh zjutraj. Dobro dan, kam ste namenjeni? V Izrael. S kje ste pa prišli? In tam vpraša policist, kako je stopil ven iz letala ono iz Ljubljane. In to letalo, ono, nisem jaz v grabu, pa popeljo nekaj iz Ljubljane. <laughs> To zdaj jaz malo tako sproščeno govorim, takrat sem jo pregledal v ljuden, ko sem vedel, na kak teritorij prihajam in vedel sem, kakšni so mi na meni. Peljali so me, ne, peljali so me, eh, vsi skupaj smo šli pač od teh kontrolnih točk na letališču in potem so prišli policaji in so izbrali ene par nas posameznikov. Glavno ciljajo na mlade ljudi. In mene so vzeli sabo in me odpeljajo pol na strani, pregledajo prtljago. In vse kul, kot sem prej rekel, dokaj niso našli mojih novinarskih izkaznic in povabilnega pisma uh, župana iz Gaze. In pol so se začele sranje. Pol sem bil stan dve tur. Uh, eh, Sklišovali so me najbi policija, pol vojska in na koncu Mossad. Vršil sem, to je X-Files, vsi smo jih gledali, čeprav nočno to priznati. Ampak, ko X-Files, greš dolg hodnik, res je dolg hodnik, bel hodnik, brez vrat. Ena vrata so na koncu na desno. Vidiš noter, ne? Če boste kdaj tam, ko smo peljali tja, ne? Se lahko mirno predate, rečete, krivi smo, ne? Vem, kaj sem vprašal, pršim na tomajca, ampak mislim, da si zasluži ekipa, da sliši zgodbo. Ne? Da si jaz v bistvu in pa kupujem kredibilnost. Ne? Uh, in prijem noter in tam sedi nek tak, ono, spet ko vidi spajal, so nek tak plešac, ampak simpatičen model, ki reče, sedi bar za neko tako mizo, v, v, v sobi inač. Kada si došel u jela, kasarno, inače. In reče, to sem pa jaz. In pokaže na, zid, na zidu samo ena plak, plaketa, se temo tako reče. Da? In piše na njej The State of Israel Security Services Mossad. Zadnje vprašanje, ki mi ga je postavil, je bilo, uh, gospod Valenčič, uh, eh, imamo mi tukaj kakršen koli razlog, da se razbojimo? Vsako ne, ampak sem vedel, da je to to. Čez dve uri so me obvestili, da predstavljam varnostno grožnjo Izraelu, in da bom pač izgnan za deset let, predtem pa, da me bodo še odpeljali v mini hotel. Ne? Da ne bi bilo slučajno scene na pač letališču, da ne bi sem nun padel iz sebe. Jaz sem mislil fino, peljite na mini hotel, ono šel bom v bar in čakal, da me nekaj spravi ven. Ne? Bil sem res naiven. Pora je ta, da sem si jaz zamenjal pa support tik preden sem šel v Izrael in začel, da niso so to obregali, kar je čisto prazen, dve za petek ne ravno. Uh, eh, ko prejšnjem gospodu sem imel dve sirijski, pa eno jordansko in eno iraško vizo. Iraška viza je bila gratis in da bi prav žik tam in sem imel, da sem nijam kaj tam delati. Meni so one, one v tak devet urah so mene preverjali, kar sploh ni težko. Mi smo imeli tam v Iraku špijune, In to splošno znam, da to ni neka moja paranoja, da nas tem izcenili. kot drugo, lahko najdete moje tekste o izraelsko palestinskem sporu tudi na internetu v angleščini. Dovolj je že vtip kateri kvalencic v Google in če so to naredili, če mi to rablo devet ur, mislim, je neki narobi s njimi, ampak so me našli. Ne? No. Zdaj je pa scena taka, da uh, iz... A, še to, to, to je v bistvu to, kar je lahko preverljivo, z lahkoto preverljivo, da se je uh, da jaz kličem slovenskega veleposlanika, kar nikoli ne bi naredil, da ga kličem in mu rečem, ej, sorry, ker nisem prišel neko silo, zmenjeni smo bili neki, ne? ampak sem v zaporu. On je naslednja dva dneva poskušal ugotoviti, kaj se je sploh zgodilo. Novinari iz dnevnika, govorimo o časopisu, ne o dnevnik na, na nacionalki, ne? so klicali na Dunajsko veleposlaništvo Izraela, pa kjer so letela Aviv, vsi, ogromno ljudi in zradja študenti in iz mladine, ogromno ljudi se je angažiralo, da bi izvedli, zakaj so mene, zakaj mi to delajo. Ne? Ni nihče ni izvedel, pač stroge tajnosti. Zdaj je bila pa situacija taka, da je nekdo tukaj, preden sem jaz eh, prišel sem predavati, ko se je pač projekt postavljal v noge, Eh, zaprosil Donajsko, pardon, izraelskom sadu v Donaju za določen denar za vse to skupaj in je iz meni različno neznanih razlogov dal moje imeno Donajska ambasada odgovori z e-mailom, da je Erik Valenčič, a očete v angliščini, Mr. Mhm. Valenčič is known to us as someone who tried to come to Israel with a t-shirt of Osama bin Laden and was for obvious reasons turned back. No, no, mislim, turned back, ne? No? Uh, oh, uh, refused entry, ne? Uh, jaz dobim ta mail, pogledam ga zvečer v nedeljo, mi gre cela nedelja v tri krasne, razumeš, mislim, jaz ne hodim v, jaz ne hodim v, v, v vse te države, mislim, Gremo biti zdaj pa malo resni. Mene so v Kandeharju, v Afganistanu, lani skoraj kamenjali. V Kabulu me je zgrešila bomba v internet kafeju za 35 minut. Ko sem šel nazaj v Kandahar, je bilo spet sranje. Mislim, če že shodim tja v te države, jaz ne hodim tja zaradi svoje slave, koliko vojnih novinarjev, uh, razen pop TV-evske zvezde Valentina Areha, ki svoje priloge dela iz tamko, tako da kamero da ven. Uh, eh, to je res, to je res. Uh, se kot drugih vojnih novinarjev poznate, da grejo tja, skratka ne gre za slavo in nikakor ne gre za dnar, greš pa tja prodajati glavo. In če jaz karkoli hočem, je to, da se iz mene ne dela kretena na neki mednarodni diplomatski ravni. In ko sem jaz videl ta e-mail, iz, od izraelske ambasade sem normalno vznal. Bom razložil tudi, odkje oni vejo za to majico. Jaz imam majico v resništvu. Mladina je tiskala majice enkrat 2002 in je, se poznate ono, če gevare, to je glavni motiv. Naredili so isto sceno, sami so dali generalnje. Češ, če vidite tega človeka, pokličite policijo, čakalo s 25 milijonov dolarjev. Uh, jaz sem naslednji dan jim poslal e-mail, v katerem sem jim pač razložil, da to zgodbo, ki sem jo povedal, in sem jim razložil, da je ta njihova replika bolna, psihično, popolnoma bolna. In da so oni za dober okus to, kar so bili talibani za muziko. Katastrofa. Uh, eh, od takrat nisem več slišal za njih. Ne? Pa fora ta, da je uh, izraelska ambasada na Dunaju pristojna pač za Slovaško in Slovenijo, in več kot očitno delajo kliping. To delajo vse ambasade, to ni več nenavadnega, ne bomo zdaj paranoično obtoževali izraelce, da se pa, a, ne? Delajo kliping tudi za Slovenijo. In ko je mladina par tednov potem, ne? ko so mene vrgli ven, eh, poročala o tem, češ pogledajte, kakšna krivica se je zgodila temu človeku, eh, so dali notri v manipulator, nad članek mojo sliko, v kateri sem jaz v kratkih rokavih majci z Bin Laden pred ameriško ambasado in se smeje njemu policaju v glavi. Slovenskemu policaju, ne? In oni pa je, a je to res, da so vam prodajali zgodbo, da je to uh, bilo na Brniku posnetelj? Da je bilo v Zelavivu. To je bilo pa Izrael. Čuj. E, Markevi, če zdaj kjer dostop do interneta, bo šli pogledati to fotko, pa če to Izrael, ne znamo še se. Za tamo internet. V tepke, eh, mladi, uh, a jaz imaš kaj, še ne tamo ne? Mislim, in to opazi, ne? To naredi, to naredijo moji kolegi, s katerimi jaz zdaj delam tam, ne? Zaradi tega, ker bo to izpadlo smešno. Kar je pa resna zadeva, je pa to, da to meni fucking škodi v ruši mi kredibilnost do konca. Jaz sem prej poudaril, mislim, da nisem niti pretiraval, ko sem res na parkrat ponovil, da terorizma ne moreš podpirati to, da sem razumeš. In da veš, mislim, če zdaj ti hodiš neke jebene države, pardon, priučam se s to kletvico, ali če ti hodiš neke take države, ki so res takšne, težke, pričakuješ vsaj to, da da ne boš dobival takih nizkih udarcev nazaj. Ker kdorkoli se pač približa nekemu problemu, najbolj glavna stvar je to, da ga diskreditiraš v startu. Če malo gledate recimo odmeve te pogovore ali pa če gledate trenja, to vam res ne treba gledati, ampak če gledate, ne vem, kaj je tena literarki, pa, a pa latinica ali pa kaj takega, ne? čemu je fora? Jaz bom recimo tebi predstavil en problem, boš ti vedel, da sem te dolgo nekje, ti ne boš imel druge kot to, da me pač diskreditiraš. Predlagam vam knjigo od Šuhem Paterja 38 načinov, kako vedno imeti pravve debate. To se splača prebrati. In jaz vem, kaj intervjuvam te politike in se držijo te knjige. Edino, kar oni ne vera, da se jim tudi jaz prečijo. Ne? Mislim, to je ta zgodba o tej majici Bin Ladni. Skratka, človeka, vse mislim, vada, da sem kreten hodil pred ameriško ambasado, ne? Uh, v tej majici in pot tukaj kričim, da sem objektivan. Ne? Zdaj, če naredim tako pic, evo, ja, ne? Gledam, ne? Uh, ene par minut pred tem smo žgali ameriško ambasado. Šlo se je pa za protest uh, Jaz sem to, to je pa moja kolegica Marta, mi smo bila skupaj v Iraku, da sem poslušal to demokratično zgodbo. Ne? Bili smo v Iraku, se spomnite, one eh, scene živi ščit, štiri slovenci so šli. Na dva sva bila, dva sva tukaj na fotografiji, s tem, da jaz nisem bil živi ščit, jaz sem delal v otroški bolnišnici. Ne? Od tega bi, to, to bi sem radal na, na znanju. Naši ameriški kolegi, ki so bili v Iraku takrat, ene par jih je delalo z mano v otroški bolnišnici Al-Mansur, ki so jo drugi dan uh, vojne ameriške bombe demokracije porušile do tam. In nisem še nikoli preverjati, nočem preverjati, kakaj je pač scena, sami tistimi otroki, s katerimi smo jih pač tam delali. Ne? Ampak ti ameriški naši kolegi, ki so bili tam z nami, so prinesli sabo zdravila preverjena zdravila, bili so zdravniki zraven nas. In uh, zaradi tega, ker so prinesli tja zdravila, so kršili embargo proti Iraku. A se še spomnite teh teorij, pač uh, zdravil pa ne bomo dostavljali Iraku, zaradi tega, ker lahko se nam Hussein z njih naredi kemično rožje. Spomnite tega. Uh, isto je veljalo za svinčnike nevarne, ker je granit pa notri, ne vem kaj, kaj še, ne? Eh, mi smo prišli pred ameriško ambasado in smo pač uh, zažgali zastavo, to je popularno. In, a veste vi, da palestinci delajo dobri biznis eh, v Hebronu, imaš ti delavnice, kjer šivajo izraelske in ameriške zastave. To je, to je dober biznis tam, ne? Se gremo biti pošteni, mislim, imaš tudi taki stvari, ne? Preto so zdaj danske, predvsem popularne. Danske, razumeš? To je isti zastava, ko zašiješ dve, preden zašiješ polovico ene Američke. To je verjetno biznis. In, uh, eh, pravim, šli smo da protestirati, jaz se z provokacijo nosil to majico. Ne? To meni je sebe neče še pomeni. Kakšno vprašanje še. Jo, nimaš pojma, ne? Le, jaz se moram pač, uh, jaz moram to govoriti tako, uh, upam sam, da ne bom pustil zdaj tukaj nekega vtisa, čuš, da sem jaz zdaj nekako neresen pri teh zadevah. Jaz vem, kaj sam pri sebi sem od tega odnesel, nekaj sprejem se držal zase, ampak to, na, kater, na račun katerega se pa lozi malo zabavamo, tle je pa definitivno to. Da smo imeli, imel sem v celici štiri ljudi, ne? Uh, pardon, še tri, štiri smo bili. Najprej sem bil jaz, pol je bil en uh, eh, palestinc Abdel Abbas, pol je bil en kontroverzni žid iz New Yorka, ki je pred petimi leti bil v Izraelu, imel probleme z drogo in so ga, kakor mene, vrgli ven iz države. On je šel v New York, v tem času je on najdu Boga, on je bil oblečen kot rabin, vse. In je prišel pač se učiti v Izrael, nekemu profesorju, zelo pa je, zelo priznanemu, se je pač učiti, eh, kako postati rabin. A smo rekli eh, Izraelci, ej, sorry, za deset let smo te vrgli šel pa v celico. Skratka, imamo mene, imamo tega palestinca, imamo tega kontroversnega juda in imamo Jehovino pričo iz Avstrije. <laughs> ki ni delala drugega, mislim bil moški, ne Tomas, ki ni delal drugega, kot čital neko enciklopedijo o ne vem čem, o nekih jekovinih pričah. O ne. In se niz nikomer pogovarjal. Scena je bila taka, da palestinci eh, jud, mislim, oprečujem se, uporabljam palestinci pa jud, pa ne vem kaj, vem za Abdela, da mu je ime Abdel, eh, za njega sem se spomnil, Steven. Skratka, Adel in Steven se nista mogla videti. Molila sta istočasno. Istočasno, en zraven drugega, to je bila majhna celica, razumeš? Istočasno nista se gledala, to je bil prvi dan. On je bral ta monoencyklopedija. Na koncu so se vsi trije poenotili zadnji dan proti meni, to da jaz ne verjamem v Boga. Znamoš? Kar je meni dalo kar je meni dalo zalet, da sem se ubadal z njimi in uh, Steven je šel ene pet ur pred mano iz celice in se na koncu tako obrnil in je rekel, vse sem mu res naložil ful od buša in ne vem kaj, in se obrnil, letos pa ne bom glasoval za buša, boljša. V tej celici jaz imam, imam doma, to je meni, to je meni res pomembno, doma imam kompjuter, mizo, in imam neko poličko in na tej polički imam uh, eh, solzivc, oziroma oni naboj, ne, iz Dženove, ki me je zadel v glavo, ko sem bil tam leta 2001 in imam še to sceno, ki jim zdaj povedal, to imam zato, da nikoli ne pozabim, kdo sem in kaj delam. Ne. Uh, ta scena, ta druga, je pa dajali so nam hrano letariško, one sandviče, ne, na katerih imaš pač te nalepke, pač eh, State of Israel, ne, da reklama z neko letalsko kampanjo. Ne. Uh, jaz sem to odlimal doli, strgal en papir iz uh, zvezka A5, nalimal to in sredino, napisal datume, od kdaj do kdaj sem bil notri v tej celici, napisal sem soba 105, ne misli, da je 105 sob, ne. Prvo ne strop, je soba 5. Um, ehm, In potem smo se podpisali, če gledaš tako, ne, recimo, da je to, da sem se podpisal jaz, da se je Tomas, da se je Steven in da se je Abbas. In smo napisali za vekome prijatelj. Skratka, to, da so izraelske represivne mere, oziroma aparati, ti, ki so nas štiri, absolutno različne, dali v eno celico za tri dni smo naredili največjo napako, ker smo se mi pobratili. Ko ti staraš, mislim, imaš teorije, da ko pritiskaš na ljudi, da se začnejo obnašati kot podgane, da smerijo pač, sploh ni res. Začnejo delati med sami. In mi smo se dobro ujeli, sicer res je, da ta zadnji dan, ampak je bil ta, ta zadnji dan toliko čusten za vse nas, da ko so mene, jaz bi moral biti sedem dni v zaporu, In uh, zaradi tega, ker tebe more odpeljati, če te deportirajo, ista letalska družba, ki te je pripeljala noter. Fora je bila ta, da sem jaz tam zagnal halo, preveč je bilo klicev iz eh, Slovenije, so strani novinarjev in so rekli, dobro, ajde, te bomo dali po treh dneh na eno letalo in boš šotimo. Ko je prišel ta tretji dan, jaz sem, mislim, nime, raz me ni sram priznati, jaz sem joko, razumeš, ker sem moral iz strani. Jaz bi bil takrat še štir dni tam. Sam, da bi bil z njim. A veš, mislim, to so take stvari. In uh, mene, ta isti ljudje, ki so me pripričevali, ta ista dva policaja, ki ste mi govorila, greš v mini hotel, ste me spremljali na avion, bil sem prvi na avionu, dobil tisto mesto, ki sem hotel, hoče tu ugajati, ko, ko pač mislijo, da ti morijo. Po mi date roke, mislim, ponudite mi roke, sem rekel ne, ne. Oni sem jim rekel še to, da Ej, res ste se zajebali, to dali ste napečne ljudi v izpod sebico. In ni tak, eh, dobro, zdaj karkoli bi govoril, bi došli čisto sentimentalno, ampak bi kot vam orišem sliko, ne. Zato sem jaz začel na začetku, da pač, če sem jaz zdaj bil v, eh, tam zaprt, šele pomeni, da, da sem jaz zdaj ono zafrustriran, da, da imam noč ne more, da ne vem kaj, in da bom zdaj na vsak način govoril proti Izraelu, sploh ne res. Naprej. Koliko moraš biti pripravljen, da greš v eno tako državo, kot je Iran, Afganistan, Izrael? Ko sem prišel na mejo v, na Irak, ne? mislim na iraško mejo, Uh, skupaj z ovimi slovenci so nas potegljali policaji, najprej seveda pregledali, potem so nas povabili na kosilo. Ko sem prišel na iransko mejo, je vojska se angažirala, poklicali so nekega tipa, ki je poklical šoferja avtobusa, ki je že 20 km stran, so obrnili avtobus, da me je pršil iskati in me zastavim peljali tja. Ne? Ni zdaj nujno, da boš ti, ko enkrat zaštekaš, da pač ti prihajaš v države, v, katere, v katerih boš dobro tretiran, če se boš izdajal za muslimane, kar jaz počnem. In meni je to malo sram priznat, mislim, ne, ne vidim to kot eh, nekaj etičnega, vem pa, da mi to veliko krat pomaga preživeti, če si ti, brat musliman, si njihov. In so itak, Koran nalaga, da, se, da je čast imeti tuj, mislim, tujca z gosta, da ga imeti doma. Ti tam nimaš novenih problemov, razen Afganistan, ko pusti, tam je vojna, ampak Iran, Irak, jaz sem jo tam prenjela ta vojna zdaj, mislim imeti letos, ampak se ne upam pomisliti, kaj, kam bi tam, oziroma kako bo. <laughs> Pa vidiš, to bi bilo sporno, to sem že pomislil, če grem jaz tja, če jih skinejo v tistem času, ko bom jaz tam, bom jaz skril. Razumeš? Nekoga bo treba okriviti. Linča tam ga je rešil, se je vezano že v jak problem. Um, veš kaj je fora? Fora je ta, da jaz nisem mislil iti v Afganistan lani. Ne? Jaz prijem v teh rani mi zatežijo, češ na pakistanskem posadi ne bomo ti dali vizo, ker odkaj ide razsaja in ne dajemo pač vizo ljudem, moraš iti v matično državo in si jo zrihtati. In potem jaz gledal žalost na ono, kam je grazen, so šel v Afganistan. Uh, point je, To jaz verjamem, da govorim čisto za sebe, to bi vsak od vas drugače jemo. Ne? Ko se približuješ meji, če pač smo v tem primeru afganistanski, uh, imaš oni občutek, da ste kdaj imeli sanje, ko, ko sanjaš, da, da moraš zbržati nekam in ne moreš teči. Ali pa da moš pol nekaj zapovedati, pa ne moreš govoriti. Skako ona res paranoja, ne? ali kako bi se to definiralo. Tak občutek te spreleti pobegnil, bi začneš razmišljati, ti si ena navadna budala, razumeš, mislim, hodiš sam tja. Ampak, je pa, alo, kaj, meni dela tukaj dobro? Jaz imam tri obitačne fotke iz Afganistana. Ne, ne, ne. Si bomo vse lepo, ne? Ma ne, pa, dobro, ne bomo zdaj tukaj semeljni do nevem kdaj, ne? Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Fotke mi še pokazali. Ja, ne, ne kje si misli, aja, prevzajmete pač ta feeling, ne, ti bi rad nekam pobegnil, razumem, začeš razmišljati, da si največja budala na svetu, kar definitivno niti ni izključena. Ampak, ko greš skozi mejo, te pa prevzame tak občutek ravnodušnosti in miru. Ko so mene obkrožili v Kandekarju, uh, eh, Pač neki ljudje tam vedite, da ni policije, ni ne vojske, ni ne novinarjev, ni, tam ni nikoda. Tam imaš dvojnike osame Bin Laden. Jaz čisto razumem američane, da ga ne morajo najdeti. To si isti. Razumemš, ne, resno je to. In ko so mene okrožili in so mi začeli delati neke gluposti, rešila me je pa ena ekipa, s katero sem potoval iz Herata, to je pa mesto čist na severo-zahodno postopiš noter v Afganistan. Oni so me rešli, ja, so me zvlekli stran. Ne? Potem sem se na avtobusu spomnil, ko smo potovali proti Kabulu, da so tam kamenjali dva Švicarja do smrti. Za nič. Za absolutno nič. Potem se vozimo proti Kabulu in se vozimo skozi provinco Zabul in se vozimo skoraj skozi črto boja. Če sta se kar nekaj strelja, neki helikopteri, tanki, vse živo. In to je nenormalna država. To je, to je absolutno govoriti o Afganistanu kot o demokraciji. Je, je, je brezpredmetno. Ne moreš se peljati skozi, uh, s, kaj, kaj še, ne spomnim se v teh provincem, ampak srednji Afganistan se sploh ne moreš peljati z avtobusom, <laughs> noben ne nadzira tega območja lahko greš do Kabula, preko severa, skozi Mazare, Šarefta, nekolo, preko juga, skozi Kandahar, ker pač so talibani, ne? še vedno na oblasti. Vidiš, jih tam hodijo okoli, gledajo te ono, kot da te bojo razumeli zaklali ono v naslednjem trenutku. Ampak eh, moja zgodba je ta, da sem jaz musliman iz Bosne in Hercegovine, čigar starši so po vojni emigrirali v Slovenijo. V Iraku sem se učil moliti, en prijatelj me je učil navadu moliti po sunitsko, v tej hrani sem se navadil moliti po šitsko, zdaj moraš sam vedeti, kje se kako moliti. In to vende, to je, to je res ni etično. Zdaj, če ti hočeš priti do ljudi, pa da te razumeš, da preživiš, je to nojno potrebno. Ker ko sem, jaz, eh, ko sem se vračil iz Kabula skozi Kanda, ker mogoče sem še to, Ko sem bil jaz tam, eh, so 60 km stran ustrelili sedem eh, humanitarnih delovcev iz Italije in ograbili na italijansko novinarko. Jaz sem pa z nekimi bradatimi možmi pil čaj, pa jih nisem vprašal, kaj so, da mi ni padlo na pamet. Razlagal sem jim, da sem se prišel k njim učiti prave vere. Mm. Se bo to prejociralo? Na meni se ne, vas najdemo. Lahko se na vprašanje? Lahko se na tle mikrofon. Ja, no problem. Uh, ja, eh, se ne vem, zakaj bi ga ravno. Veš, kaj me zanima, uh, je to, kar ti počneš nekako motivirano kot življenjska postelovčina v, v dobro svojega poklica, mu rekel, novina? Uh, eh, Šta se je za me začelo? Začelo se je tam enkrat decembra 2000 dva, ko me je ob treh po noči klicala ena moja kolegica, prej ste videli na fotografiji Marta. Uh, in je rekla, Erik, ne se mi smejati, sem jaz grem v Irak. In jaz sem rekel naslednjo sekundo, da grem tudi. In nisem o tem razmišljal, tam dejansko nisem razmišljal. Meni je bilo... Mislim, če razmišljaš, ne, ne, ve, mislim, jaz vem, kako se to slišil, ne bom prodal jaz da neke zapletene herojske zhodbe, to je daleč od tega. Ampak, Uh, jaz 7000 mailov imam reči. Uh, sem pa šel, ne. Pri čemu je fora, pazi, ne. Irak je bil pod... Uh, pod gospodarskim embargom je bil uh, eh, 13 let. 13 leto se je vleklo, ko sem bil tam, ne. In manj, ko ljudje imajo, več delajo skupaj, ker je to logično, ker to je edini način, da preživiš. Jaz uh, imam prijatelje od najbolj na severu mi je, pardon, na zahodu mi je San Francisco, moj kolega Sam, in najbolj na vzhodu mi je človek, ki ga ste malo videli na fotografiji, sem se pogledal, jo, jaz sem šok, to je obratno. Z to bo trajališ nekaj, smo moram priti na juni, ne? pa zdaj smo šok, to je Srč, merda, obstaja. Kaj je tam gor? Kje, kje, kje? Pod reklamo, pod reklamo, pod reklamo. Desno, desno, desno, desno. A, ne, srč, merda. Evo, kaj se upiše? A, kaj, aha, aha, aha, sarčet, sarčet, ali osim sarčet? Ja, a Čekaj, kaj sem že dal v... A, somewhere from Afghanistan, right? Da, to mora tudi. Točno. Točno. Ne, samo to, da je. Čekaj, imam do Afganistan. Čez dosti, samo prvi ja, čakaj. Ja, srče. Ja. Ej, hvala je, mislim. Na no, kaj je to? Nač, no, a? A da jaz moram reči enkrat od začetka, ljudje, no. Ajde, bomo šli to staro modno. Čekaj, se lahko svrne ja, to. A, smo že na septembru, evo, nas no, je še malo, ne? Eh, Gremo, še moj koren. Jaz sem takrat, eh, moram priznati, da naj se sliši, kako se hoče, jaz sem se nekako zaljubil v ta neko stil življenja, to neko odprtost. Ker fora je ta, da moji prijatelji v Teheranu, Amir in eh, njegova ekipa, Amir je dve leti mlajši od mene, 24 let ima, uh, si želi, da bi... Amer... Dobro, dobro, dobro. Si želi, da bi američani napadli uh, Iran, ker bi to pripeljalo po njegovom mnenju demokracijo v državo. Veš, mislim tako, da ne družim se sam z nekimi, recimo temu talibani, ljudje se tam nečesto zavedajo, da živijo v zelo, zelo, zelo zaprti družbi in uh, vsakič, ko jim pride tujc, poleg tega, da jim izkaže čast, da je pri njih doma, je to za njih odlična priložnost, da pač eh, izvejo, kaj se v svetu dogaja. Tri vprašanja te vedno vprašajo, kako ti je ime, kakšne religije si in odkje prihajaš. In ko odgovoriš na tretje, se začnejo zares vprašanja. No. Ja. To sem pa svojim kolegom poslal iz Afganistana, ker so ful skrbeli za me. In sem jim poslal sam tri fotke s tem, da sem jim napisal Salam, take a look at the photos, explanation will come soon, hodafes, to je po persijsko doviđenja, shake Eric. No. Dimitri Rupel je tu tvoj kolega. Ja, ja, Dimitri Rupel je zvedno pošiljo mail. Veli. Ne, tega pa ne morem razlagati, ampak medva sva osebna sovražnika na tisti bazi, ko sovražiš nekoga zreda, kakaj imaš povrat. Avi je rekao podobnu zgodbu govoril sem. Jaz, jaz naj nekaj ostane v sebi, ne to, da ljudi Dimitrija ne snemem. Lahko je posnel ten film, verjetno. A o Dimitriju? Kaj podobno je kot ta ljudi. Uh, Spoznal sem ga v... Hm. Dobro, se me slišite, a? Dobro, super. Spoznal sem ga v Kandaharju, pol, ko smo zapustili mesto Kandahar, ampak smo bili še vedno v provinci. Dobro. Ko smo bili še vedno v provinci, avtobus se je ustavil, da bi še nekaj pojest, ne vem kaj, in pride do mene človek, ki je, imeno je Hadži, je pakistanskega rodu, živi v Afganistanu, v Kabulu, v Kandaharju in v Pakistanu, v Karačiju in Islamabadu. Govorite kot če bosansko z bosanskim naglasom in nima leve noge. Vemo pa, da v Bosni je bilo ogromno močekedino iz drugih držav. Jaz se nikoli nisem drznil, da bi ga vprašal. On je meni govoril, da je pač delal na Danskem, ampak ko sem ga spraševal o Danskem, ni vedel o Danskem način. Obleka, ki jo nosi na sebi, je vredna 700 dolarjev, poprečna plača v Afganistanu, če imaš šanso, da delaš pošteno, oziroma legalno, je 50 dolarjev na mesec. Obleko mi je dal on, čim sem prišel do njega, je rekel, moramo te peljati ostrič, moramo te peljati eh, obrit, ne vem kaj. Obleka, ki jo nosim, je vredna 300 dolarjev. Ta človek, pa dobro ga pogledate v oči, ne? pa njega tudi, sta dva izmed njegovih sedmih bodyguardov. To je poslužavnik. Uh, ehm, Hači je mene, pač mi se naletela sve ena drugega tam v Kandahar in on je vprašal, od kje si, sem rekel iz Slovenije, o, pa ti si, ti govoriš naš jezik. Sem rekel, okej. Okay. On je rekel, če boš imel probleme v Kabulu, me pokliči. Drugi dan sem ga že klical, ker sem vedel, da pač Kabula sam ne bom obvladal. Ne? Njegova scena je pa taka, da ima tip eno vilo v Kabulu, eno vilo v Kandaharju, eno vilo v Karačiju in eno vilo v Islamabadu. Ko govorim vila, sploh ne govorimo o nekih evropskih standardih, govorimo o rečem. Ima ne vem koliko avtov doma, ima sedem bodyguardov in ne vem kaj. Meni je to postalo, jaz sem bil pri njemu pet dni, po petih dnevih sem šel stran od njega. Uh, ker, prvo kot prvo, on je meni pokazal neke od njegovih biznisov, kako on pač kaj dela. Ima dve menjalnici v centru Kabula, ima uh, agencijo za prodajo satelitskih mobilnih telefonov in ima pač uh, agencijo za nepremičnine. Ampak kar on ima, je absolutno preveč denarja, da bi ga on zaslužil legalno. Tukaj so zgodbe, ene zgodbe bi bo jaz moral tukaj izpustiti, ker, eh, kot pravi stari pregovor, stari ljudje in potovalci na, na velike razdalje lahko lažejo s kredibilnostjo. In ne bi zdaj tukaj govoril vsega, ker mi absolutno vsega govorili, verjeli ne boste. Uh, jaz sem bil pri njemu pet dni, vozil sem se okoli z, vozili so me okoli z Mercedesom, zdaj vam bom pokazal mojega bodyguarda, ki mi ga je dal. Pa prva stvar, ki so me naučili, je bilo, kako pač ravnati s kalašnikom. To je slikano v prostorih njegove agencije za prodajo mobitelov. To je bil moj v vsaki menjalnici ima pet kalašnikovih, doma ima v sobi, v kateri smo mi spali skupaj, ker uh, jaz pa Hadži pa njegov brat smo spali v eni sobi, Uh, eh, služavnik in bodyguardi v drugi. Brat njegov je obseden, njega na fotki, on je se fotografiral, je obseden na vedno pri sebi kalašniko. Jaz nisem mogel iti po noči cat. Jaz pršu v sobo, nazaj se bom zbudil, naredil neko paranojeno strelo. Ne? kultura spreja to neka milno, zdaj imaš kaj naš nekaj zaradi tega, ker te pač tako strah, ali je to pač neka religiozna poenta? Absolutno ni religiozna. Če imaš, če imaš ti, Kalašnikov stane 70 dolarjev, to je, to je 10 juri. 25 gramov hašiša stane 1 dolar. To dvoje je treba povezati kalašnikove ti moreš imeti, da obvaruješ svoj biznis, da obvaruješ svoj dom. Tam ima vsakdo kalašnikov. Mislim, eh, poanta Afganistana je ne gledati ne, gledat ne na religijo in ne gledati ne na ljudi. Treba je gledati stvari iz čisto pragmatičnih razlogov. Čim ti iščeš razloge v ljudeh, si falil. Afganistan sestavljajo gore, med katerimi so šest tisočaki, mislim, da pa nižje od 2000 ni. Te go, med temi gorami uh, so doline in redko kdaj je čistina in ko imaš pač dolino, jo zasedejo opjeva polje. To, to se je svedo na lastne oči, polja, ki ne vidiš konca. Uh, vedno je bila vojna v Afganistanu in vedno bo zaradi tega, ker imaš različne province, ki jih vladajo različna plemena in ta plemena se bodo večno boje, oziroma klani, se bodo večno bojevali za nadzor nad trgovskimi potmi. Kdor nadzoruje trgovske poti v Afganistanu, nadzoruje pretok drog, denarja in ta človek si rob sam sebi postavi vojsko. Talibani so začeli leta 1994 v Kandaharju do leta 2001 so zasedli čez 90 odstotkov ozemlja v Afganistanu. Uspelo jim je to sam zato, ker so vedeli, katere trgovske poti morajo najprej zasesti. Nič truska je to, ne? Uh, tako da, kalašnikov imen sta, mislim, to je zgledalo tako, ne, da Mene nikakor niso, jaz sem šel po petih dnevih stran, ker to je bilo kot zapor. To je bilo meni večji zapor, kot oni v Izraelu. Tam sem odkrival neke nove stvari, tukaj so mi pa stvari v bistvu zakrivali. Če sem kamorkoli hotel videti v Kabulu, ne, ne greš sam. Polkor, ko je počela tista bomba, pa še posebej. Vedno me je on vozil okoli, ozadi sta pa na zadnjih sedežih vedno ta dva kalašnikova. In če mislite, da je na ključe, da imam jaz dva naboja ni. Ker jaz nisem natančen strelec. In je bolj še Levandopljka. Ne, ono je. Tako se te stvari. Hači je meni pač izkazoval, uh, iz to so bile nore zadeve, jaz sem pohvalil fotoaparat, s katerim sem bil slikan, so mi hoteli dati fotoaparat. Sem rekel, da po Afganistanu bom šel v Gruzijo, da bi tam malo zažuro, so mi hoteli kupiti letalsko karto do uh, kaj, Abu Dhabi, da bi šel jaz malo tja toliko denarja, da ne vejo, kam bi sami s sabo, oziroma s njim. Mene so razvajali tako enega nevadnega otroka, bile so pa tudi take scene, da sem bil, jaz, jaz sem imel še svoje prijatelje v Kabulu, te s katerimi sem prepotoval ta Afganistan. Uh, in sem šel z enim izmed njih, moj kolega iz Esfahana, ne bom se zdaj prav spomenuti imena, greva na kosilo ob enih popovdne, pridem jaz do njega ob dveh, ob dveh se je kosilo in ne morem pojesti, pojem do polovice. In me človek pogleda, da vam ga narišem nazaj. Viš to zgleda idiotsko, ajde, ono je no, drugo fotko, izvimš. Uh, zdaj pa, ko vam to povedal, kaj mi je rekel, ga sam gledal v facu, tip mi je rekel, če ti tukaj, pri meni doma, nekaj prav. Bom rekel šoferju, naj te zapelje v prvi hotel. Skratka, bil sem tiho in sem jedel do konca. Ni, eh, enostavno, ni zajebanci s tem folkom. Je ni. Je, on je po petih dnevih pobral svoje bodyguarde, vzeli so sabo neke črne torbe, to je bilo meni vse v Hollywoodu, in so mi rekli, si zraven ali nisi, sem rekel, ne, ne sem ostal v Kabulu, sem bil v Kabulu še dva tedna in spoznal Kabul, kot bi ga moral še na samem začetku. A kako vprašanje, mislim, jaz bi šel na, na pivo. Ampak lahko še kaj odgovorim, če kaj je ekstremno zelo. Jaz sem predlagal, da zdaj počasi zaključimo. Da, je, da nadaljujemo diskusijo, recimo v kavarni, v Kranči. Eh, zdaj samo eno vprašanje, da smo prišli tako dalje, že dejansko lahko najavim tu še eno dovolje, ki vam mogoče lahko zanima. Uh, 21. februarja imam v MKC-u, eh, ki je podelil medija novo spredavanje gospoda Nina Domiščeviča z naslovom etika vojne, kjer bo pač poskušal eh, gospod Domiščevič malo ta aspekt uh, iz filozofskega, oziroma etičnega, uh, pač posvetliti, pa je da vas vabim, če se mogoče zanima ta, ta aspekt. Uh, ob sedmi, v medija novo spredavanje, to je tudi židovski, vse, tebe se še obrečenje, tako da pač uspremljate, ker mi je tukaj. Eh, bi se vam zahvalil seveda vsem, ki ste bili, ki ste prišli na ta večer, vsem, ki ste sodelovali v organizaciji Narodnega doma Dokni. Uh, tako da vas še vabim, da se še kaj. Hvala. Hvala.